За сайн байцгаана уу? Тэнсэн өдөр өглөө өглөөгөр мэдээж гэртээ амармаар байсан байх уу? Эсвэл чаагаар буй юм шин гадагшаа ингээд гармаар байсан байх уу? Харин Тэнгэр бүр хааны өмнө ирээд хамтдаа цайбиран бүргөхөр ирсэн да бүнд тэр жигээрээ бурханы ивэлээр дүүрэн байн гэсэнд итгэж байна. За өнөөдрийн айлтал дээр нулимсаар амар уйлсан энэ эмэгтэйгийн тухай сонслоо. Манай хүмүүс нь хичээ уйлж үзсэн билээ. Яг үз гэдэг. За, маш их хэмжээгээр өнөөдөр энэ эмэгтэй уйлсан энэ эмэгтэй өөрийнхөө нулимсараа Есүсийн ингээ угаах хүртэл заяа. Тийм их уйлсан гэсэн. Тиймэрхүү хэмжээгээр уйлж үзсэн үү? Аа? Тиймэрхүү хэмжээгээр уйлж үзсэн хүн байна уу? хөвтөл. Царын мөн байх байх магадгүй, царын мөн байхгүй байхаа. Хизээ хамгийн их үйлсэн бэ гэж бодохоор ерхдөө гэр бүлийн дундаас нэг хүнийг алдсан үеэр ерхдөө хүмүүс маш үйлдэг тийм ээ. Яг гэвэл дахиж үйлс чадахгүй гэж бодсон учраас ерхдөө тэгэж хийх үйлдэг. Харин яг нэрэ нэг цаг, хоёр цаг мэдгүй, гурван цаг 3 цагаас илүү уйлж үзсэн байна. Байна уу? Би хэдэн цаг уйлсныг тооцоогоо хийгээг үтээлээ тий. Ухан алдахтаар уйлж үзсэн хүн байна уу? Байхгүй юу? Аа. Харин ерөнхийдөө би ингээд фадер юм чинь орж хуулийн газар юм уу? Нас барасан нөгөө талхаацтын айл руу их хвчлэн явд байсан Солонгост байхдаа ч гэсэн чинь наа нэрэж ч гэсэн чинь хамгийн их үйлдэх хүн гэхээр хорооно мөөдөлсөн юм уу эсвэл буруу юм хийсэн мөртлөө үйлслээрэ гэдэг ярих боломж юус байхгүй байсан хүмүүс юм шүү. Ирэхдээ үйлдэг юм аа. Тэ. Яг зүгээр ингээд сайн харилцтай байсан тэгсэн их хадараа явбал мэдээж тархиад түрүүнтэй сайн инээмсэглэнтэй хамт ярилж болохгүй гэхээс бас хүмүүс үйлдэг харин илүү ерөн тийм ээ бараг ухаан алдахтай үйлдэх хүмүүс ингээ харвал ерөн би өөжлөөрэ гэж зэрэг цатаагүй байсан юм аа. Ерөнхийдөө тий удаан харилцаагүй байсан үед илүү тэгдэг байхгүй юу? Удаан уйлзаагүй байсан уу, маргалдаад удаан уйлзаагүй байсан мөрөдлөө гинэд тийм тэр хүн одсон гэдгийг сонсоод илүү хүмүүс ерөнхийдөө харамсалтайгаар үйлдэг тий. Би өөрөө жоохон их үйлсэн нь хаяа ирсэн одоо Монголд ирээд анхны жил байсан би хөө яасан гэлөө тий. Нөгөө тэр уулан дээр амьдрахдаа тэр монгол хэлч бас мэдхгүй тодорхой ингээ виза бас хийдэггүй хийхээр явдаггүй одоо тэр уулзахаар ямар ч хүн ирэхгүй үед ягаад гэвэл таньдаг хүн байхгүй учраас тий. Тэгээд тэр үед нь Солонгос руу одоо интернет барах байхгүй байсан тий. Э, 10 хэдэн жилийн өмнө байсан учраас интернет бас сайн биш. Тэгээд нэг өдрөөр хамт амьдэрсэн фадер нөгөө фадер Ноберто Солонгос руу ингээ яваад ирэнгээс харахыг араасаа ингээс харахаар тийм санаанд орсон байхгүй. Хэрвээ би ингэж өвхөл хитэн хоногийн дараа олгодох уу гэж. Тэг. Яагаад гэвэл хинч ямар ч харилцаа байхгүй, ирэх хүн байхгүй, би очих газар бас байхгүй, танд хүнч бас байхгүй Солонгосоос хүмүүс ой чи амьд уу гэж асуухч бас асуухарч бас хичүү. Тэр үед ингээд зүгээр хэрвээ би ингэж өгөхөр хитэн хоногийн дараа олгодох уу гэж юм санаанд гинэт сурсан байхгүй юу? Суудын. Тэгэхээр нэр амар нулимс нулимс хасан байхгүй тий. Ингээд тэгээд мэдхгүй тэгээд жоохон уйлаад унтсан байхаа. <laughs> Би жоохон их уйлахад нь ядраад өвддөг. <laughs> Ухаан алдсан биш ээ. За. За өнөөдөр энэ нэмэгтэй Есүсийн өмнө бараг сүхтэн мөргөж тий өөрийнхөө төлөвсөр түүний хөлийг дөргөх норох хүртэл уйлсан гэвэл бүр ингээд хөл хүртэл ингээд тий бүх уйлсан энэ утгатай. Ийм хүртэл уйлсан энэ нэмэгтэй ямар гэм нүгэлтэй байсан бilé мэдээж манай хүмүүс нь сонирхолтой байгаа хаа. Харин тэр нь чухал биш тий. Танс үүнийг түүнийг хараад нөгөө энэ парисаи хүн тэгэж бодсон байхгүй. Хэрвээ энэ хүн үнэнхээр ишин үйлчлэгч юм юм бол энэ нэгтэй нүгэлтэн нүгэлтэй хүн гэдгийг мэдэх ёстой юм шиг юм. Парисаи хүн түүний нэр хэн байсан бол Шимон тий. Шимоно гэсэн байхгүй. За тэгээд энэ хүн тэр амьгтай гэмдүгэл тэ учраас яах үстэвэ? Тэгвэл Есүс за үүнийг мэдсэн. За хэрвээ мэдсэн гэж бодъё за. Тэгвэл яаж түүнийг хандах үстэвэ? Өө чи гэм 누구тэй хүн штэ? Надаас зээл. Ингээх үстэв. За хэрвээ гэм 누구тэй гэдгийг мэдсэн. За мэдсэн гэж бодъё. Тэгснийхаа дараа Есүс түүний нөгөө эмэгтэй яаж хандах үстэй байсан бilé? Манайхан. Манайха та нарын бодлоо ямар вэ? Энэ хүн Есүс нөгөө хүний яах ёстой байсан бэ? 어찌 캠 누굴 테 후이모 나샤일 디비르크스테베스노 어찌 캠 누굴 테 후이모 어 나다스텔 후크스테베스노 야크스테베스 밀레 하린 너가 바리사이 예수께서 갔던 못사 바리사이 조든 이메르코 캠 누굴 테 보로테 후무스 야트 한뜨웨 기득이 이 시몬 기득 바리사이 훈이 더트러 버튼 사나가스 비나는 미틱 볼롬스테베 Энэ хүн хэрвээ кем нүгэлтэй хүн мөн аа иши үйлчлэг чи мөн юм бол нөгөө хүн кем нүгэлтэй хүний мэдэх ёстой. За тэрийг ямар утгатай вэ? За тавиах ёстой энэ утгатай байна. Хөөх ёстой вэ гэдэг утгаар тэр бодсон байна л да. Харин Есүс яасан бэлээ? Үүнийгэ мэдсэн байхгүй юу? Гэм нүгэлтэй гэдгийг мэдсэн мөртлөө түүний түүний тухай түүнийг зүгээр хүлээн зөвшөөрсөн Яагаад гэвэл энэ эмэгтэй тэр бүр түүний өмнө сүгдэн мөрөөж хөл бүр түүний хөл нь нороо хүртэл уйлаад кемжсэн учраас тий. Өөрийнхөө хийцээ ямар нэг гэр бүлийн дундаас нэг хүн алдснаас тэм их уйлж үдсэн хүн бас байх магадгүй үгүй бас магадгүй. Харин өөрийнхөө хийсэн гэм буруугаас болохоор нэрэ уйлж үдсэн хүн байна уу? өөрийнхөө хийсэн кем нүглээс болох нэрэ ухаан алдах тал эсвэл энэ хэмжээгээр уйлж үжсэн хүн байна уу? Харамсч үжсэн хүн байна уу гэж. Түр зөр бодцгоё. Ямар кем буруугаас болохоор тиймэрхүү би хард зүгээр харамсч үжсэн биш ээ. Нэрэ тийм их уйлж үжсэн билээ. Юурээсөө тийм туршлага байхгүй гэвэл та нар нь өөр хийдэг кем дүглээ тоохгүй юм байна. Царын мөн хийсэн гэм нүгэлээс аа нэр бүрөө хийсэн байна. Зөвхөн жоохон хэмжээгээр сэтгэлээ жоохон өвдөх магадгүй. Оо харин юм аа. Иргэснийхаа дараа харамсах бас магадгүй. Харин хийсэн гэм буруугаас болохоор дөгөө хүн. Жүгээр ганцаараа гэм буруу хийхээр нэр хичүү бий. Тэр хичүү шүү. Заавал ямар нэг харилцгийн дотор би нарын гэм буруу хийдэг. Тэр үед миний хийсэн гэм буруугаас болохоор нөгөө хүний сэтгэл ямар байсан бilé гэдгийг бодоод үүнээс бол үүнээс ингээд нэрээ их үйлс тиймэрхүү гэмшиж үйлж үзээгүй хүн гэвэл тэр нь арай тий хийсэн гэм дүглийн тухай тийм хүн тэр тун хэмжээгээр хүн хэмжээгээр хүлэн авч үзээгүй нэг тахтай. Тэгвэл яаж болох вэ? Тараа амархан дахиад тиймэрхүү алдаа гаргах их боломжтой байна энэ утгатай. Эвлэлийн сакраментд ороод бид бурханы өмнө өөрийнхөө хийсэн гэмнүглийг илэр хийж түүнээс фадараар замжуулаад түүнээс чамайг уучлагдсан өнөөдөр энэ нэмэгдэл сонсон тиймэрхүүгийг сонсох нь мэдээж их хүн сул байдалтай юм чинь дахиад гэмнүгэл хийх их боломжтой байна. Харин хийсэн гэмнүглийг үүнээс болохоор нэрэ ийм хэмжээгээр их уйлаад нулимсороо ямар нэг альчуураар альчуурч гэсэн чинь норох тиймэрхүү хэмжээгээр уйлж гэмшиж үжсэн хүн юм бол тэр нүгэл гэм буруу тэр буруу дахиад хийхгүйгээр дээрээ үнэхээр хичээв. Харин би нараа ихвчлэн юм тэгдэхгүй байна. Аа нэрэ хай харан зүгээр мартаад явдаг байхгүй. Тийм учраас дахин ахын бид хийсэн гэм нүгэл буруу хийдэг. За тэгвэл Есүс намайг иймэрхүү арай гэмшиж үзээгүй заяа. Тим их чин сэтгэлээсээ гэмшиж үзээгүй намайг 바리사이 хүн гэсэн бол намайг яаж хандсан бilé? За, би байгаа Есүс байгаа нэг 바리사이 хүн байгаа. Тэгвэл 바리사이 хүн дотороо намайг хараад Есүст юу гэж ярих вэ? Та өнөөдөр ишүүлжлэх мөн юм бол энэ хүн хэрхэн гэм нүгэлтэй хүн гэдгийг мэдэх ёстой гэж 바리사이 Фарисеуд нь намайг мэдүүлэн хинд Есүст. Тэгвэл Есүс яах ёстой вэ? Өчиг хэмдгүүл тэр хүн шүү. Тадас зээл. Ингээх юм. Энэ эмэгтэйд хандсан яг тэр хэмжээгээр биднийг ханддаг. Үүнийг бид нарыг гэмш тийм учраас одоо хийсэн гэм буруугаас биш эргэж буцаац ирэх гэмшт буцаац ирэх намайг Тэрийг хүртэл хүлээж байгаа Есүс нь Ерөөсө буцаад эртгүй хүмүүсээс болохоор яаж болсон блэ? Захимаа дээр цовдлогдсон. Харин тэднийг шүүхийн тул биш, шийтгэхийн тул биш, үүнийг нүхчөө өгсөн тул. Ерөөсө кемшихгүй миний төлөө миний гэм нүглийг нүхчөө өгсөн тул захимаа дээр цовдлогдсон гэдэг. Өнөөдөр би нарыг өөрийнхөө нүдээр харж байна. Бидний Иесусыг бишрээ. Юунд зориуллаад явах ёстой билээ? Бурхантай хамт Аазрагатай байхыг үнэнхээр хүсэж байна. Тэнгэр бурхантай сайн таньдаг гэхэн түнш тусан учраас та нар та нарын амьдрал тийм ээ гангаан жаргалтай байхыг хүсэж байна. Тэгээхин тулд биднийг дуудсан гэдгийг бас мөн байна. Харин бузаац ирэх ирсэн намаа хинч хүлэн авахгүй хүлэн зөвшөөрөхгүй тавтай морлохгүй гэвэл та нарыг хаашаа буцааж явах гэж байгаа вэ? 예수 тийм учраас 기재측에서 지금 비드니 플랜 플랜 아웃힌 톨 바르테가로 플랜 아웃힌 톨 ингэж бидний хүлээж байна. Танц юунаас болохоор үнийгээ бие төлөх боломжтой билээ? Цайны энэ цайны бид нараас сонссон эмиг тэши. Тэгээ өөрийнхөө хийсэн гэм буруугаас болох үнэхээр чин сэтгэлээс сэ гэмшж үзсэн эсвэл өвдсөн үдцсэн хүн гэвэл түүнийг намайг хүлээж байгаа гэдгийг мэдээд хурдан буцаасаа явахын тулд мэдээж хийчихэв. Үүнийг тодорхой мэдэрсэн хүн гэвэл надад буруу юм хийсэн хүнийг бас тиймэрхүү маягаар хандах боломжтой байна. Ингээд уучлагдсан энэ эмэгтэй хараад шууд өөртөө буруу юм хийсэн хүнийг шууд шийдэх үе ямар шүүхэнд авч авч явна гэх нь байхгүй л дээ төрөөр бодцгоё. Би өөрөө эргийн тойронд байгаа хүмүүсийг яаж шийддэг вэ? Тэдний хийсэн гэм бурууг би яаж хүлээн авах билээ? Яг тэр хэмжээгээрээ Есүс намайг миний хийсэн гэм бурууг намайг буруугаар намайг харна биш л дээ. Харин намайг хүлээж ийн. Эргээд буцаад ирэх хүлээж байна. Харин үнийгээ бид нараа анхаарах хэрэгтэй байна. Хамтдаа би яг барисай хүн шиг энэ хүн хэрвээ Есүс Тэнгэр бурхан мөн юм бол яагаад надад гэм буруу хийсэн дөгөө хүнийг зүв зүгэр байгах билээ гэж цавирж үтсэн хэрэг байхгүй гэдгийг бодорой. Бага. Тийм байгаа. Бид нарыг хаяа хаяа тэр цавирдаг. Нэрэ бурхан та мөн байгаа бол яагаад энэ асуудал гарах хичүүгээр зөвшөөрсөн билээ гэж бид нарыг гомдол гаргадаг. Үүнийг хараад тэгсэн чинь Нүгэл чинь уучлагдсан гэж хэлсэн тэр үгийг сонсохын тулд би өөр юу хийх ёстой гэдгийг хамтдаа тэр мэдчихвээ биелүүлэхин тулд хичээцгээе.